Genepi elkarteak eh, presondegien eh, idekitzea du elburu edo presondegiak eh, gizartearekin behiz lotzea. Kartzelaren munduari sentsibizatzea ere eta Baionako taldea behiz abiatzen da. Presondegien uda behiare antolatuz. Kide bat gurekin egoizuntan, Chloe Txamendi, egunan. Egunan. Tal, genepi talde bat bazen, jadanik eh, bai honan, eta desagertu zen, ze gertatu zen hor? Bai, eh, izan dira urteak, ora, batzutan bada taldea, gero desegiten da, gero berritzetortzen da, eta duela, mm, elau eh, bost urte, uh, desagertu zen, zenta zen aski, ikasleak ez zituzten uh, atsemaiten uh, Hala, eta horten berriz uh, muntatu dugu taldetiki bat. Eta ikasle elkarte bat da, Renepi? Bai, normalki bai, uh, bai honan ez gira sobera dos bakarrik ikasleak izaiteko, beraz, uh, ideki dugu pixka bat. Mhm. Eta beraz, hor taldea berriz muntatu duzue, bon, ze helburu berriz uh, No? Ba, Elenik nahi ginoen eh, berriz sartu uh, kartzelan, bon, hori ez da posible izan. Eta uh, nahi ginoen uh, ala berriz presondegietaz mintzatu eta eta diandekin uh, zerbait egin, eta genepik uh, gauza bat kartzeletan sartzea, publikoarekin, gizartearekin uh, presondegiak aipatzea, mhm. eta gure artean formakuntzak badira ere. Mm duzu, baiunako presondegian, ez iztela sartzen, zen dako? sartzen ginen lehen, eta uh, <clears throat> hasi dira Ba, gela saldatu nahi zuten uh, presondegian eta beste gelan badira kamerak eta jenepin ez dugu onartzen uh, eh, aktivitateak egitea uh, kamerak badirilarik, beraz ez gira gehiago sartzen. Zendako kamerak ez uh, onartzen? Zenta, eh, ez dugu atxemaiten errespetu falta dela eh, presoan zat, eta beti berri ideia, seguritate ideiak uh, dira, presoan barnean sartzen dituzte gauza horiek, eta um, eta kontsekuentziak uh, grabeak dira presoan zat, beraz ez gira ados. Mm. Gara nahi du, zuen presentzia ez dutela baliatzen ala presoek baiunan, gaur egun? Ez. Mm E, bori, pentsatzen duzu aldatzea, espero duzu noizbait berriz sartzea presondegia? Bai, guk berriz proposamenak egiten ditugu ala ere uh, presondegiari. Hor, proposatu ginoen, diustuki e, <clears throat> uh, e, presondegian uda berriaren zat, proposatu ginoen konzertu bat egitea uh, kartzelaren barnean, eta gero berriz egitea kanpoan. Eta, bon, ez dute erantzuten, uh, gero hor aldaketak izan dira zuzendarien artean, beraz, behar bat pixka bat komplikatu da. Me guk segitzen dugu proposamenak egitea, justu eh, ez sartuko kamerak diren geletan. Eta badabat kamera gabe nik badakit sartzen mm -hmm. nintzenan, beraz eh, nik galde egiten dut librutekian sartzea, ez atzer gaiten dute oraindik. Mhm. Bai, mm. erran zu, eh, lehen sartzen zinez dela, mm. ze mm. uh, genepik, ze aktivitate mota edo ze proposatzen zuen presondegietan? Lehen, lehen, baziren ziren uh, historikoki genepik sortu zelarik uh, kurtsuak ziren, eta bimila mila amabian eh, politika zaldatu gudugu genepin, zenta atxemaiten ginoan ala ere problematika zela sartzea ola ikasle gazte batzu eta haien ezagutza ola, E, e, erakustea, edo, eta zutan ez zuten ezagutzarik, nik egin ditut e, geografi edo historioako kurtsuak eta ez ditut batere ikasketak hortan egiten. Mhm. Beraz, gelditu gira kurtsuak emaiten eta sigira egiten aktivitate desberdinak, uh, Izaiten aldira zer komiki kreazioak, origami, aipatzen dugu mm. Eh, presoekin uh, zer nahi duten egin eta elgarrekin hautatzen ginoan. Mm. Frantziako estatua eta bere presondegiak ikusten baditugu, ba, mm, ze, ze egoera jaiten aldugu, ardura egiten da Frantziak problema bat badola bere presondegiekin? Hala bai. da? <laughs> bai, frantziak bat arazo bat, eh, nahi dut denetan badera arazo bat presondegiekin, presondegiak bat direnez, bada bat. Mhm. Me, bai, frantzian, eh, beti seguritate gehiago eh, aipatzen dute, beti presondegi berriak nahi, ditute, nahi dituzte egin, baina segitzen dute beste presondegietan eh, gauza zikinak egiten, eta, eta hori ez da konpontzen. Mhm. Genepi eh, elkarteak presondegien udaberria antolatzen du, biartik goiti, kloe Etxamendi, zu kidea zira, elkarteko kidea, zurekin segitzen dugu mintzatzen. Aipatzen ginoen lehen partean, eh, Frantziako estatuan, problema bat, eh, beste estatu batzuetan bezala, biztendena, dena, problema bat badela presondegiekin, Zer errantzin ezake dela mm, problema nagusia gaur egun eh, presondegietan, zera sobera beteak edo estatu txajean, edo zoin dira, hola azpimajatzen aldiren, eh, pundu beltzenak? Bai, zikintasuna uh, deusentzat ez duela balio, niretzat presondegian arazoa da presondegiak, presondegiak badirela. Uh, fin, egiten diren gauza guziak presondegietan, zer nahi da, eta urteak pasatzen dira, eta segitzen ditugu presondegiak eh, egiten, diendeak sartzen presondegietan, alta ikusten mm. dugu ez dela martxan, beraz, mm. beraz zait egin behar dela. Mm. Preso sartzearen prinsipioa bera da, azkenean, eh? bai. arazoa, arazoa Emanuel eh, Macronek eh, jakin arazidu du uri batzu hartu nahi dituela, presondegier eh, buruz, adibidez kondena laburrenak ez bete arazi edo ez presondegian bete arazi hasteko. Bon, bat dira, hola ideia batzu edo esperantzarik sortzen dute, gauzak ahainatzera buruz joaiten aldirela edo ahainatzera obetzera asteko? Ez, fa, Macronak eginen du bestak bezala, ez obekio, eta mm, segitzen du ala ere ber eta, mm, eta gauzak ez dira aldatzen, hai, ukan dugu adibidez eh, tobira emaztea, e, proposatu ditu gauza batzu, uh, ez dira eginak izan, uh, eh, errant eh, aurrentzako penak kenduko zituela, zerbait eginen zuela, bon, beti aurrak badira presondegietan. Zarkozik uh, zuen adina amairu urtetan, eta <clears throat> orain gaur egun badira amairu urteko aurrak presondegietan. Makronak ez du, ez du gehiago eginen uh, segituko du besteak bezala sobera garrantzitsua mm. da frantzaz diandearen zat presondegiak bete-beteak izaitea beraz. Mhm. Hori mm -hmm. segituko du. Mm -hmm. Errealitate horien eh, zabaltzeko, uh, jendeari partekarazteko, presondegien udabegia antolatzen eh, duzu, eh, bihar hasiko da, uh, zine ez tabaida batekin, aipatzen aldeguzu, uh, du hori, biharko Bai, beraz, filma, proposatzen dugun filma, deitzen da l'ombre de la République. eta da, emazte batek segitu du CGLPL-en ekipa, beraz CGLPL da Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté, Uh, eta segitu du haien ekipa uh, presondegi, uh, ospitale psikiatrikoetan uh, eta bere kamerarekin sartu euh, da. Eta hori, bon, aski arraroa da. eta filmak eh, egiten du oren bat eterdi, eta oren bat eterdiz uh, eh, ongi erakusten du zer gaitik ez dute deusentzat balio eta nola bortitzkeria baden barnean. Eta filma biziki interesgarria da. Gaiari iniziazio bat, bezala? Bai, hori da, autatu dugu hori, pixka bat, uh, udaberrien, uh, presondegien udaberria hasteko, Santa, publiko handiaren zat, uh, filma e- aski ez da erretxa, ez da zaila da, baina tematika guziak pixka bat uh, erakusten ditu. Bai, zizba gaztetxean txan, biakara txan zortziontan, bai. lehen itzordu hori. Um, ez ditugu itzordu guztiak uh, badira handan abat, uh, baina badabat uh, elduden larrun batean, ez, ez da elduden larrun bat, apirilaren uh, zazpian izanen da, Eh, Mathieu Rigust, uh, eh, gomitatzen duzue, uh, nor da, pertsona hori, eta zertaz zementziatko da? Ah, Mathieu Rigust, soziologoa da, eta hainitz lan egindu uh, poliziaren uh, inda, uh, fin, uh, bortzitzkeri ari buruz, uh, seguritatearen uh, diru garapen ari buruz, hain liburu idatzi ditu horien uh, gainean, xantza ondia dugu uh, bayonara etorra araztea eta uh, ara, tema guzi horiek uh, aipatzen ditu. Eta um, ez da presondegietan zinez mintzatzen, baina <clears throat> bere gaiak uh, ala ere kartzela inguruko tematikoetan sartzen dira. Mhm. lotura badu poliziaren ereduak, presondegi ereduak? Uh... Bai, bestan da, deia poliziak dituzte atxilotzen diendeak. Eta, eta um, Eh, bizki importantea da guretzat erakustea bortizkiriak onartuak direla poliziak egiten dituelarik. E, Baina polizia ez da seguran gira eh, presondegira joaiten. Eta mm. jende batzuak deretso dute bortizkeria eta horako gauzak egitea bestek ez. Mm -hmm. badira beste itzordu batzu, beste bat azpimarratzekotan, apiliraren amalauean Odre Senuren konferentzia bat izanen da, hor aipatzen aldi guzu ere, zer den? Bai. Odre Senu da emazte bat, uh, amasei urterekin hasi zen droga saltzen bere lizeoan, didua irabazteko. Eta bo, atxilotua izan da, joan da presondekirat, uh, eh, Versai eta Frenen eh, zen, ez batut zuzukeririk eraiten. Eta uh, kartzelan, uh, deskubritu kartzelan mundua, biziki bortitza, uh, baina ere uh, emaztean arteko elkartasuna eta hori biziki importanta izan da. Eta um, euh, idatzi, atera ah, delarik uh, irakasle bilakatu da, idatzitu liburu bat girlfight daitzen dena. Eta euh, aipatzen ditu ala, feminismoa, kartzela, nola lotzen aldugu feminismoa kartzeleri buruz, eta feministak, e, euh, bon, bat dira tema feministak, baina beti anzten ditugu e, kartzeletan diren emazteak. Eta mm, kartzelen militante munduan, berdin da ere ez ditugu hainitza ipatzen emazteak, alta bat dira emazteak presondegietan. Horrentzat garantzitsua zen guretzat e, euh, odre mhm. etorarazteak. Mhm. Hori, apirilaren amalauan izanen da, uh, Juan Pant liburu saltegian, Girl Fight, eta mm, bon, konferentziak eta filmak alde batetik, baina azken eh, egunean eh, karrikarat eh, aterako ziste, apiraren bai. oita zazpian, uh, oita zazpiko egun hori nola iraganen da, eta zel helbururekin? Hori justuna egin nuen, ala, sustengu pixka bat ekarri erakutsi uh, presoen familieri, uh, uste dute Euskal Herrian ongi ezagutzen dugula gai hori nola familiak, eh, familien zat, bortitza da ere kartzela. Eta mm, beraz justu nahi dugu presondegi haintzinerat joan. E, Ostira lagatz aldeetan badira mm, eh, parloak tenoreak, beraz familiak hori izanen dira. Eta ara justu nahi dugu e, gari kafea, dutea, haiekin mintzatu eta hori izan erakusteko. Ara. Eh, sustengatzen ditugura, eta mm, horretzat nahi ginoan elkarretarazte pixka bat egin. Mm -hmm. Itzordu horien eh, berri hartzeko, nola egin da? badugu Facebook bat, uh, eh, zinipi bai handetzen da, horri bat. Baginuen Twitter bat bongoizuntan hartu nahi <laughs> etxi dutela, entxatuko gira berritzen maiten, mm -hmm. eta gero... Uh... Zure Twitteretik komunikatuko duzu? Bai, hori da. Adar? <laughs> Adar. Eta bestenaz, uh, e, uh, e, mailez ere egiten alda uh, e, genepi.bayon frantzesez uh, at gmail.com. Ederki, ba, txetasun orientzat klue etxamendi milesker, eta bestaldi bat arte, pasai Milesker zuedi.